Pozitivna atmosfera, ples po rubu incidenta Redom lomi moj inventar, ritam lomi pijem pljesak Pogled traži uzvišenje na koje se pijem Dentra pridruži se ili šete, nismo došli zbog problema Došli smo zbog pojačanja jer se tiho čula pesma Zbog dodatnog ubrzanja jer se sporo vukla zemlja Ova noć je bila lenja, slabo spremna da se zeza Zakopčena sva meta, u zidove, sva peta Slabo trošila se repa, rakija je slabo tekla Kad smo grunuli u etar, kapija je bila tesna Probili se do DJ-a, šapnuli mu šta nam treba Ima džeja, naš je seljak, svi ste skočili iz mesta Sve šta gleda šef, obezbeđenje Svako nas na jedan ceh, stavove menja Rukom prazna, stiže šmek, puna je žena Prepojaju čaj do deser, nemoj da kenjiš Kada fali ti brzina i nedostaje ti ritma Uši para ti tišina Pojačaj! Kad je nesnosna vrućina i sa sebe majicu kidaš Jer znojiš se kao svinja Pojačaj! Kad u očima je oganja, iz ušiju se dimi Jer si podlego žestini Pojačaj! Uživaj u količini, džaba tu se praviš vini Kad ne vrede ti manir, jer živimo u divljini pitanju Iskrivi se šipka ispod kilograma dresta Noću živi se i cirka, rađa vino prava pesma Jer za odmor tebi nikad nije bilo s nama mesta Ekipa visokog intenziteta Nema badmintona čaja, kukija, kod engleza Svi u spidu su do jaja, Srbija, željan sa svega Svaki boži dan je stresan, treba na sve biti spreman Pa opuštanje su besna, vode do drugog ekstrema Te je nebitna cena, samo da je čovek srećen Samo neka osmi cveta gde je ljuta rana pekla Na putu ka smaku seta, maksimum uzmi večeras Pare nisu problem, debra, odavno ih ovde nema Reci gazda šta gledaš šef, obezbeđenje Svako nas na jedan ceh Stavove menja, brat prazna, stiže šmek Puna je žena, ne jaji, čaj, to de sve Nemoj da kenjiš, kada fali ti brzina I nedostaje ti ritmo, uši para ti tišina Pojačaj! Kad je nesnosna vrućina i sa sebe majcu kidaš Jer znojiš se kao svinja Pojačaj! Kad u očima je oganja, iz ušiju se dimi Jer si podlego žestini Pojačaj! tu se praviš fini kad ne ima manir Jer živimo u divini Noćni životni stil kao akcioni film Sve kroz rakiju i tim nejasni su obrisi Nikad ne sećam se najbolje pa saznam od ortaka Zašto ljubazno sam zamoljen da ustanem od šanka Ali tek pošto sam orobljen to jesi zadnja banka Iz mog džepa je umakla kakva nezahvalna banda Kao dušmana me vara svi znamo se iz grada Njima prevara na čast ja ja dugove plaćam Ponekad se trezam, zapitam da li da kočim Da li da prespavam par noći, da se trošim na shopping Od te pomisli se smorim, nagriza me žeć Poriv da veseljem, stalim, bojim dane sad neko prole Reci da šta gleda šef, obezbeđenje Svako nas na jedan ceh, stavove menja Rupa da prazna, stižeš vek, puna je žena Prepo i čaj, do sve, nemoj da kenjaš Kada fali ti brzina i nedostaje ti ritma Uši para ti tišina Pojačaj! Kad je nesnosna vrućina i sa sebe majicu kidaš jer znojiš se kao svinja Pojačaj! očima je oganja iz ušiju se dimi jer si podlego žestini Pojačaj! Uživaj u količini džaba tu se praviš fini kad ne vrede ti manir jer živimo u divini Pojačaj!